Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Esse é o DJ Guga, porra. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, vai. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, passa você tá nele, esfrega você tá nele, mulher você tá nele, passa você tá nele. Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Esse é o DJ Guga, porra. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, vai. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, passa você tá nele, esfrega você tá nele, mulher. Passa você tá Tá passa você tá nele, passa você tá nele. Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Esse é o DJ Guga, porra. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, vai. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, passa você tá nele esfrega você tá nele, mulher. Passa você tá, ai, esfrega você tá nele. Passa você tá nele. Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Tá vendo aquele cara boladão fumando verde? Esse é o DJ Guga, porra. Passa você tá nele, esfrega você tá nele, vai. Passa você tá nele, esfrega você tá nele. Você tá nele, passa a buceta tá nele. Thank